якогось одного працівника Маринича. Пояснюю про ситуацію. Він уважно дивиться на мене, кілька хвилин роздумує, потім каже спробую допомогти. Мій однокашник по що працює в архіві міністерства. Попрошу його. Тільки він письмової довідки не дасть, на це все одно потрібен офіційний запит. А виписка, звичайно, може зробити. Чудово. Коли щось конкретне вималюється, то офіційний запит буде. Коротко сформулюйте запитання, він подає мені чистий аркуш. Я сьогодні ж відійшлю йому листа. Вважайте мене своїм боржником до кінця життя, патетично вигукую я Віталій Дем'яновичу. А ще як не листом, а телефоном. Я замовлю за наш рахунок. Хо-хо-хо, це хватка, як мед то ложкою заливається він сміхом. Що ж, нехай телефоном. До тресту під'їжджаю вже зовсім в іншому, ніж вранці настрої. Не знаю, що їй вплинуло, чи то зустріч з Провоторовим, чи те, що моя неясна здогадка зажевріла відблиском чогось конкретного, чи просто тому, що ранок сьогодні сонячний, веселий. На обличчі, мабуть, відбивається настрій. Інакше Бабенко, який йде мені на зустріч сходами, не гукнув би. Анатолій Івановичу, здрастуйте. Ви сьогодні, як нова копійка, може, до чогось докопалися? На жаль, ще ні. Але риємо, мов ті кроти, запевняю весело. Між іншим мені сьогодні казав Степан Косьма, що він у понеділок разом з дедурявкою виходив з роботи. А хто такий Косьма? Наш інженер з виробничого відділу прощається з Бабенком та відразу простує до виробничого відділу, хоч перед цим мав інший намір. Косма сидить у сусідній з Тетяною Моргуліс кімнаті, викликає його і відводжу той же куток, де вчора говорив з Тетяною Борисівною. Мені сказали, ніби ви в понеділок, чи на останнім з усіх бачили дедуряку. Що останнім поручитися не можу, але справді. Після роботи ми з ним разом виходили з кресту. Все мало місце, він намагається говорити і триматися якомога солідніше. Молодий спеціаліст, видно, зовсім недавно прийшов з вузу ще і ромбиком на лацкані піджака не встиг намилуватися. І куди ж ви пішли? Я додому. Він завернув до міських залізничних кас, бо наступного дня мав їхати кудись у відрядження. Про що дорогою говорили? І пригадуєте, чи не помітили чогось незвичного? Навпаки, все звичне, не хотів відпускати мене. Зачекай, каже, зараз візьму квиток і закропимо мій від'їзд. Він, як вам, мабуть, вже казали, був не від того, щоб е, виразно клацнув пальцем по шиї. Ну, а ви, кажу ж, пішов додому, вигадав, ніби моя дівчина взяла квитки в кіно чекає. Я вже кілька разів було потрапляв з ним у халепу як заведеться, не дай Боже. А Василя Бога, шофера, ви там біля кас, часом не запримітили? Я ж біля кас не був, тільки дорогу разом дійшли. Я поверну на вулицю 17 вересня, а він до кас. Значить, попрощалися і розійшлися. Так. Він умовляв з ним піти. Казав, що ще хтось має під'їхати і разом погуляємо. Але я не хотів, пішов додому. Хто саме мав під'їхати, не казав? Та я не цікавився, якби залишився інша справа атаки, яке мені діло. Котра година була, коли ви підійшли дорогу вулиці? Ну, котра. Вийшли з тресту рівно о шостій. І скільки тут нормальною ходою до 17 вересня? Нехай 20 хвилин. Виходить, приблизно пів на сьому там були. Дякую. Це, власне, і все, що мені було потрібно почути від вас. До побачення. Усе? питає явно розчаровано. Здивувався, мабуть, що від нього так небагато зажадали. Тепер до Калабана. Який Степанович зустрічає мене запитливим поглядом. Що нового хочу йому сказати? Логічно, коли я після вчорашньої довгої бесіди з ним сьогодні знову завітав то, очевидно, виявив щось важливе і поспішає поділитися з ним. Але я розчаровую його. Пробачте, Якове Степановичу, що зайшов без попередження.